معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين والذي الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Jadi takonan ya. takonan semacam-macam ingkang dipun sebut wonten ayat sadherenge Coba tetap nopalamu nak tetap masak Kristi Allah Walamu sembuh tut masyarakat Nak rizki tu sumpah dengan Allah Yang sembuh andal terhenti bisa naka na rizki, nekak na hudan, sapa. Diunani-unani kaya ngono eh, yang kata sendat, lekel, pelacu, delurun. Delurun itu bahasanya yang kuno. Nek bahasanya eh, yang saya kata nak sendat, lekel, pelacu. Pelacu. dikandani ngono isih ndabek dikeramate coba bayangno besok nangone lajang maksyar wong kate diserupakake wong mlaku sing tinggu raine ngangset wong islam dirupakake wong sing mlakune cip-cip bisa baku, bisa melayu. Coba. Yang bisa antara yang kafe, apa hmm, nanti? Kita konan. Yang sendal kune, nanggir rahine cikang sup. Kare sendal ku cip-cip. Kanjeng Nabi dijauhi kese Allah, diwarai carane jawab. Kul, jawa sira Muhammad. Ya ujari kese Allah, Alladhi ansyahatun kujatkan mitah kesepe lagi ansyahiramu. Sengerti kese Allah. Allah. sing nikahake kuwe, gawe kowe kowe kabeh iki mulai bayi mulai sakdurunge bayi ana ing jero kuwe kerjaning iku mulai malek macam-macam mulai nutfah sebenarnya gerai-gerai cara segundar halapa terjadi batin segundar mudawa terjadi balon muda hidang terus dibungkus daging Fakasal ma'a idha ma'lahma Terus metu jadi baik Kandungan itu kadang anak pitung wulan, bolong wulan, sangang wulan. Ada sih nanti ketang tahun kalau Imam Syafi'i. Tahun tahun setengah kalau Imam Malik. Macam-macam. Ada sih kantong mandek. Contohnya, Bu Maryam melahirkan Nabi Isa. Berasa wulanan, ora isa jam-jaman Mati sama gua bareng-bareng itu Raja alalan baca ada Allah lakum tanda surat kabe askan aeng tenrungu Wai absara lan pura-pura peningan Wai api kata lan pura pikiran hati bayi metu sekarang era iso mengalu bayi Barang bisa mengalu reti situasi dunia nangis bayi mau ketemu dunia cendara sendari semuanya dibanding karena lalu kena jerewa sama Mungkin juga katanya kucit banget. Sudah sumber. Barang metu. Ngalam dunia ketemu sumber sama ini. Nangan hmm. ngasih itu aja. Lagi nangis. Tidak-tidak tangga-tangga tetap-tetap. ngerti hmm, bayi nangis dan guyu. Hmm. Ini ucapan pacari. Apa sebabnya? Ya yang tetap itu lah bayi dan guyu. Padahal ngerti yang awam nangis, kerak melu nangis. Orang. Sebab saya nangis bayi. Coba, hmm. saya nangis orang tua. Saya tetap ngalu guyu. niki melane nek dijatoni kali nangis yang yang kata-kata ganggu yang berkata sebab sing nangis kali tak sing nangis mbak eh nama pasti kekulu eh nama apa sebab eh kali nak metu tak nangis mereka kaya kali metu bingung banget dinyatakan pernah ini. Hmm. Dan itu tidak sampai ngerti caranya kesi Allah mernah-mernah tinggalin aku. Enggak banget. Hmm. Terus di hari ini bisa mengalih sikit-sikit kayu. Mulanya kayu agak netus, sampai beri jilai agak ke tengah. Ngasemnya daripada kayu. ora ojah ora cedek sebab hmm. ada dulu ini sangat tapi gue nak rasa antara jandren jandren terus kecil hmm. penglihatan dari mulai satu meter kedua meter tiga meter semalam mulai hati ngerti bulan gue ngerti bulan gue ngerti bulan gue ngerti bulan gue ngerti jauh di mata, dekat di hati. Ini, ini, Tenggelar, tenggelar, pikiran macam. Pikirannya jauh. Tidak bisa mata rumah tangga. Untuk barang gede, gede, gede, gede. Terus tadi ngantar, bisa ngatur, mikir rumah tangga. Kula jenengan rumiyin jenengan itu tapi selalu terasa ada jenengan jenengan jarang ngatai tengah-tengah -teng itu. Sampai benar terkenal. itu, tapi nanti, saya bilang sampai tak ujuk-ujuk, saya sebetulnya itu. Bukan. Dan masyarakat itu, wallahu akhrajakum min putuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Nah juga kerja gue kerja itu orang ngerti apa apa ngerti mesti juga ngerti apa apa wajah ala kumusan'a wal-adzar wal-adzidah terus diwae pendengar sike, pendengar sike, pikiran sike, ya, ngadi akhirnya, dua pinter, pinter, luru duit. Cuma, kalau lama tashkurun, sike banyak, dua gelam syukur. Barang pinter ngatur duit, malah ada anak duit, dicawak. kita sapa itu lempok kaliran makas turun sejarahnya korek orang kita diamanati pembawa duit rumah saya era anak sing naksane duit sing diamanan mati kaya orang itu masyutaan Hmm. Hmm. pas จากการเมียารันจากการประโยชนั้นต่อรูลันมาจัดกูวิจารณ์กับที่อิสรุรังไงรักงานนี้รักยาสมจิลสุลต่อรูลันมาจัดกูนี่ภาษาแต่อันนี้นะที่ตรัสมาพัสพัส hmm. Dibalai dunia syarakatkan teman depanku, jaya syirah Muhammad. Ya ta'iku syi'allah al-lazi zara'atun. Zara'at al-atun. Mita akan saya terjat dan fil ardi dan mereka ini. Kusi Allah mita akan syirah manusia pula bumi. Mereka tiga puluh tahun yang lalu ada astronot contoh Amerika, astronot contoh Rusia, contoh Amerika jenengai Armstrong, contoh Rusia Gagarin berencana ake harap munggah rembulan, tiga rembulan. Astronot Amerika Armstrong amben-ben itu, அசனத் தக்கத்தை மெக்கனிக்கார்கள் அந்தன் பிரதிஷேத்தார்கள் sakti சக்தி hancur. pindah renggulan. Terus hmm. daerah yang mengelola alat semisan renggulan. Ya kelamu serapusi, itu yang kiai-kiai kadang-kadang ketipu. Anak saya percaya manusia renggulan mendarat renggulan tidak percaya. Padahal nokal terhadap Alisa sebagai nokal sabda berkata. walladhi yara'atum fil ardi Anak mereka ini selawat sekualatun fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahun Selera nuna tumegi wa kalai syakrawat sekualatun Maka kena badan maklumi walakum fil ardi Mustaqarun kandangan tetapnya dan maka yang senang-senang lo. Dia akan nanti mati. Itu Quran. Tapi tindak gula era iso. Apa sebagai kalah subjek. Nah, itu kakak ada kecelek-kecelek lo. Ya. Nanti amserangnya yang harap pindah rembulan, kacarin pindah rembulan. Itu mati era iso rana. sebabnya nopo kalah sakti jadi wal lagi wara akun fi ardi wa ilai ujuk syarim lamarang Allah bakal dikirim sirakabe besok mati mati kecurut mekabe dikirim istilahnya dan ora-ora mahsyar. Lan melayu ora iso. Lan kuwi Allah sarane ngatur luar biasa. Sendiri kemenangan rata. Jadi kemenangan rata itu mau kemenangan mahsyar. Hmm, kemenangan rata. Mau kemenangan mahsyar. Mereka sering jaga kemenangan. supaya aja nanti melamat. Niku malaikat Evan. Hmm. Hmm. Ikan pulang hari kembali Memerai neraka jahannam Nah meresap Bahkan Tak hati tak menyajuk hmm. Sangkali kereketan Arab mangan dan kabir-kabir niku Nyuruh nerakanya ngerti antara wong kafir karena wong iso ngerti. Hmm, Mulanya malaikat yang mendalami tenangan. Korak di kendalami malaikat penerus. Ambrol kakek. Hmm, Langsung datang ayat. Yara atum fil ardi. Wa ilaihi tuksharun. marang Allah dadi kirun sirakabe. Dadi manusia walaupun fil ardi mustaqarrun wa mata um nanti mati tetap nakuni boten sakit tidak ke boten sakit. Yang ada ini rumian sing kuman terjauh sakit. Ini dua tenang orang malah malah kiai. bisa kok rembulan nah lagun nah saya itu udah kecelek kape hmm, udah kecelek kape bacanya asgar rata kemati besra isya kape hmm, ya mana wahai wis kewangun keterangan korban yang kafir ijuh ngomong-ngomong wayakulunak ancaman, เพื่อมูจัดบอมตาเกิดยังไงมูจัดได้แต่เรื่องมองมองมองได้เรื่องเอสลามอย่าที่บอมตาเกิดก็ได้เพื่อมองมองมองได้เรื่องเอสลามตั้งแต่นั้นเนี่ยมาตาเยาวาตุเสด็จตั้งถ้าเยาวาตุจะเรียกเช่นยี่อันจามมันวันวันที่คือเรื่องอะไรมาเช่นว่าจะอีเช่น Kung kuntum sa tiyatulina na namasarap at ako kumar. Sa ito namin nga na ito ang asan asan. Sa kumpo, sa tanga, tanga pasar, tanga toko. Ayaw mo mo. Di ay kakabi ko tiyamat, tiyamat. Nakikita ang tanga ko sa ano. Nasa mga salat, pinong, o tanga turong. Hindi. Hindi. Nah ini bisik-bisik, sekarang sih kiamat itu. Sampai kewe diambil, aku kewe gak reti kok. Hmm. Ayo lagi kandak-kandak. Al-Quran mulang. Pilih. Kami asyirah Muhammad. Yang lagi sing diulang. Kaya kecoba kandil ngapi. Beku yang jenengan lagi. Diulang ke si Allah. Nah, Allah kata nanggungan. Kiamat sekarang sih. Pilih. ngomong inna innamal ilmu indallah anen kepiye sing ngerti tetane piyama indallah iku ana ngersane Allah semerku ya kesi Allah dokakan Ayo, rakyat kita dokan, bagus. Jelas kita ada kata-kata, sangat tinggi. Oh, dan turun temenan. Well, inna mal ilmu indallah. Besoknya kita kata benar-benar. Kuang kafir-kafir. Ke kerumahan-kerumahan. Ya laylana man bahasana min marjakina. Laka enak-enak itu urus Yang kakek-kakek besok yang tidak kutip ke ngomong ini. Mandangakanan min marketina. Saya kasi sing kutip. Ya besok majlis Jum'at kacar sing jawab. Haya nara ajar rahman. Ya itu jadi ini pengeran. Aku ngerti harus kandang. Kiamat pasti. Kiamat pasti. saya ngerti dosa Allah lah itu wis tutup rasa gagal mursalun utusan utusan itu bener jadi sing takkan wong kafir sing jawab wong Islam jadi benar rame lah nah ini nah itu ya gila aku Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Lagi aku dibuat non urat non anjurnya, aku seneng jadi saya tua jadi orang Malaysia menetapnya kurang kurang kurang. Jadi besok kita kiamat merajang nafsar yang Islam itu kurang kurang kurang. Sedangkan aku kekeker karena kecewin. Terus ngelamun, kok aku dibalik Murid mana nak punya aku senang jadi orang Islam. Kerana kan kisu arak. Surat asu arak kisu malas. Lau anna lana karakan tanaku naminal mu'minin. Kau aku tiba lah nak bumi. Urat nak bumi malah. Satu senang jadi orang Islam. Isyaran kura-kuran. Aku tu orang tak ada. Ah, sampean kejawatan ada ngajani pula pula Betapanya aku esok kapan ini amat pulak balik ini. Mesti kandani saya ngerti tekanan kira kiamat pasti enggak. Mulanya anggarana yang ngomong-ngomong kira kiamat gak bisa menjaga. Pasti kira. Hmm. Dan insya Allah kira. utamanya orang syahid itu berkiai, berkendeka, berkende, kira-kira masuk syawal. Pasti kere. Sebab itu apa? Kul innamal ilmu intallah. Sengerti katanya kiamat, kasi Allah. Kama yang ngomong, sesawal. Jelas kere. Berkendeka, berkiai. Pasti kere. Inna, tapi semangat belajar Al-Quran. Bila inna mal ilmu inggalla. Ya, wis, gue gak bisa tambahkan, gue. Ya, kalau kiamat muncul, kiamat muncul. Wa inna ma, karena nazirin mudin. Karena yang kesimba utawi insun. Nazirin itu menerangkan kakek, aku tanya menerangkan, gue tak, sebagai suci sanjang pangeran mono nalirun peringatan sing tanda-tanda mobil dan kang cetok aku nonton dua panjang dalam marohau mongko nalikane berarti kata yang tak berhu yang ajak tak jadi pikirin mengelajan masyarakat Suwargasi buka. Neraka dibuka. Yang Islam tata-tata garis melebu suwargo cidara ada para malaikat. Sing wong kafir-kafir dikirim malaikat ring neraka. Ini pun rame-rame. Biasanya Quran Kelompat wasu al-layina kataru ila jahannam. Wong kafir-kafir dikirim menuju neraka jahannam. Jadi wong kafir bahasanya wasu al-layina kataru. Seorang Islam wasu al-layina kataru rabbahum ila jannati zumarum. Seorang takwa-takwa. Takwa. nek nek ngatur bahasa aja dikiling nah, datang Islam Islam menuju suatu tidak ada tidak ada dari malaikat monggo monggo asing ngantuk lu tak ada lebu ini sebenarnya kan tidak ada Jatane pun dalam akhir wasilkan lagi nakahar dihiring wasilkan lagi nakahar tidara ada nah jadi zaman itu tidara ada rangkul-rangkul yang lebih suarga ya itu semana cerita yang api-api dicerita ada karena orang dapat Jadi suci, taraf kiai, nomor lere, yang ten haji menatrur, nomor telu, yang sing mati syahid, nomor papat, yang suki sing treh, yang papat itu. Melaku si harta, raya ambike. Rengecak si harta itu raya ambike. Jangan lalu beda, jarang. jarang. Sering mati saya. Ketanya aja. Apa itu gitu? Loh. Bagaimana? Sebab aku mati saya. Mati saya itu ganjar. Ada betul. Perjuang mencapai agamanya Allah. Kukur namanya tengah tercemburan. Ya, gue gak ngerti. Nek mati syahid ganjarannya gede. Sebabnya siapa? Sebabnya Pak Yai. 来呀，压抑的主人，那家他肯定给一个手把那个过来，来呀个，啊那个啥呀，不是想他去那个，不是不来那个，我们家里还还住那个，来下来住家家，我们来人呢，他去那个，我们来那个，这是在巴西南山区那个，阿巴那个。 Lah kok iso apa kados ngono sing tak Pak Yai. Lah iya Pak Yai nek durung maju ke ya eh, ya. Sing sopan daya-daya. Bos ku ya ini. Dimangga ada nek Pak Yai sampeyan. Mah. Aku rak pantas sing Ya sejati makai. Aku bisa jadi tidak air. Ini berbeda yang syukur. Sehingga tidak mati tak satu. Ya saya janda kita. Sekarang itu tidak mati tak gitu. Ya, aku belum bisa jadi kiai. Ya satu ya itu. Ya sang syukur itu mah dan berikut. Ya sang syukur. Ya dan berikut. saya sekarang cara merangkul-rangkul saya juga yang dapat itu sama tidak sendi yang itu yang Islam mulanya pengajian pulau itu yang Islam yang sengaja, senajan omai dewi-dewi rasa kata bacaan Nah, masalah itu iya. Bisa ditakai enak, tapi terang enak. Hmm, jadi, berdasarkan tetap rangkul-rangkulan. Sebelum kafir ini, barang mengalih ajak. Yulatan halai wastegya, siat, mongkakul ceng. Kucuri lagi nak kakaru, tapi rata-rata rai ini, ampun wadananya. raine wong kafir kosong sehat ya kira nanti ya kate senyumbu dokter malaikat ada lagi kuntum diri kata hul ikisiksa pun-pun allazi kuntum ikutan sote masyira kate kiyahu ensa katat kiyahu napat yang dakwa dakwa rahana itu ya sebesok dah iman hati nak dunia rahana seksa seksa seksa seksa rahana ya itu lah seksa ni hmm itu lalu ya telur itu itu dengan kafir dan bagian sakit jawab බදින් සාකච්ඡාවෙන් වලකට දෙවකෝතු කෝතු උකෝතයතාලු රදිතති මෙකනම් නෙකෝතු වාන්දන් ජාසේ අම්බන් ජාන්දන් ශිරාය වාන්දන් ජාසේ ජාසේ පුරාන්දන් ජෙන්තන් රින්තයනේ පුරාන්දන් මොන්දර කතර පුරාන්දන් iki nek wis kaya ngene wong kabeh tindak buah jalan karo malaikat malaikat sing jaga neraka niku boten gajah welas asen eh, sing jaga neraka Kikole, dan malaikat-malaikat seorang bisa guru. Hmm, Orang-orang tak kelem guru, Tidak bisa. Kan kudu itu tidak bisa. Kayaknya ada itu. Mulanya yang jaga-jaga nabi, jaga bulan itu, kuliahnya yang tidak bisa guru. Karena yang jaga-jaga bulan itu bisa bulan dulu, dan anak-anak kata, guru. Kuliah itu semayang malaikat dan segala-gala. Rasanya berjaga suara ke tujuan dan malaikat dari Tuhan, Dahi san nesu. Malaikat dahi e san nesu. Joko siwarga ini nesu. Bukan-bukan Joko siwarga mencurang. Bukan-bukan. Hmm. Bicaranya kusyaya tidak ada makhluk. Hmm. Barang lagi punaknya saya ngomong, ya itu sungguh mamani nalikanak anak สารเป็นแบบเป็นสารกระจายวัดมาเนี่ยเรื่องกุรอานก็เสียวเมื่อหลังเรียนการยุนาที่ลำดีแต่โอ้งามงามเลยอันนั้นจะรู้ว่าสิ่งใดวิธีที่จะอ่านได้ก็เรื่องการเป็นงามงามเรื่องการเป็นกันได้เนี่ยอะไรก็เนี่ย arah aitum itu negara tiai kuma dan maknanya nganja nono sire en insen arah aitum akbiru ni bicara naku lagi maknanya ngono pemahamannya rojo sangelan arah aitum tanjat nasire nganja tersire coba kuje tanjakanmu. Ini Allah ini, ini yang dijalu kanjil nabi, terus umat cara yang esan. Ini Allah ini yang lalu nyuntas insan Allah, wisata Allah. Coba tanggapi jawabku. Ini aku bagaimana kaya kuwe dan aku ditutup kesi Allah. Ini Ini Allah kami. lamun mung es engsen Allah risapa Allah waman lan yang yang maya kan saja ada engsen yaitu yang esan esan Ma'aku pada umat esan itu tas kusi Allah Aura di mana Atau ma'aku satu peran aku kulan yang esan sa umatku Ora di Tuntas Aku takkan. Faman yujiru kafirina min adatin halim. Faman mongkau tisa, kakau yang yujiru sejisa Muhammad kakek. Sapa yang al-kafirina antara yang kakek-kakek. Min adatin halim. Men sampai sejisa sempurang karana. Jika, Nah, aku jika Allah, umat pun Islam itu untuk kesehatan. Tapi tidak mungkin. Kau waktu nama. Yang sekal umat Islam dikasai kesehatan yang berarti tuntas. Saya ini aku Yang bisa nyelamat katakan yang kafir sampai hajat sobat. Ah, yang kafir pasti tuntas. Penjalat. Orang-orang, yang ใจเด็กเด็กใจหนุ่มแต่เอ็งเนี่ยเช่นเช่นอย่างมันจะเป็นการกุศลเป็นตุนเป็นแสงเอ็งเอ็งเนี่ยเวลาเด็กที่ดูรู้ยังเกิดเอ็งเวลาเด็กไม่งานที่รู้ยังเกิดเอ็งที่จะรักษาเอ็งเลยเมื่อไหร่เออแกเรียกเสียงมหันต์ ولعرض عيك شيء الله الرحمن تزكى جلس أشيء آمنا selalu iman insun lan kita Ini dengan Ar-Rahman Kusi Allah Kita ke Ar-Rahman Dan aku percaya dengan Kusi Allah Dalamnya kanji nabi mulang kacang kita umat, ni arah lunga-lunga, pindah samping dalam menuju tujuan, kita bismillah, tawakal tu Allah, la hawla la la tu wa ta'ila billah. Sama-sama, nyakit Allah. Kula tawakal rengene Allah. Ya haula la la quwata illa billahi azim. Terus kita menuju semula tempat pemulangan. Sing tempat pengajian. Sing reng toko rengene toko ne. Sing jadi pegawai, sing terus. pasrahke awakmu ing Allah wa alaihi tawakkalna ing atase Allah kang sifat rahman tawakkalna pasrah kita bentar ala itu serahke kusi Allah bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah Nah, pada Quran, Nuhi Ar-Rahman, amanatihi wa alaihi tawakkalna hmm. wis ngono rasa tak lamun bakal dengerti sira kabeh kena wis ngono dengerti man man sopo wong ke dalam sasar yang cepat. Besen di atu takut. Tidak menemani-menani dan kasir. Aku apa boleh? Aku pasrah si Allah. Ar-Rahman. Nah, saya itu kue pasrah rengkusi Allah. Lalu saya tanah. Sengsasar, sengkeru, aku tak kue. Ayat terakhir surat kabar. Lalu, Jawa Asyirah Muhammad. Itu kelanjutan tadi kan. Alaikum. Nanda nama Asyirah yang insun. Coba tanda hati. Inna asbarana hukum lamun jadi asyir-asyiran apa banyumu Lorong kalesat ambles Coba Utamanya dunia itu banyumu ke ambles sesat. Eh, sama yati kuncina imahli, sama nyokotai sopo kayong yati kuncang bisa nekaake sopo yang kum en sirat ape kina en jalan tanu ma'i nyengkang nyumber. Coba, nek buani nek biasak tegunen elok. kucus bentak jepere semarang naik lagi rame lagi lah rame rame naik banjir tuanya semua ke tepandi tuanya tepandi kuan antas kalau itu kontra emang kelapar ke semarang mangkat sebuah omah mobil mobile malah pinjam mobile sukun mana kabur sukun mangkat teko rumah jam walu tutup Semarang jam suci lalu sama sepuluh sewa terawah suci rumahkan sedapnya ada mendari banjir Nanti kita meranggan, mencari jajar supaya satu persebaran. Batu, padahal mati lo suka nape lo. Itu rakwani matrak saja. Kami mau ke MD, pikir. Hmm. Langsung lewe semarang gak ceprek setan kaya Mangkat sangka semarang, jam loro. Tekanan nanti usah. Mobil sing kula tumpangi kaya iku macet namanya karanganyar. Karanganyar itu kebule sambil angin. Mandek yang itu maju raisa, mundur raisa. Mandu maghrib. Apa macam raisa? Kula sholat maghrib dihormati waktu. motor iso medun. Jadi sholat mak mobil, sholat maghrib dihormati lagi. Cucur, cucur, cucur, cucur, iso. Orang iso, yang penting kan, bingkak, nanti. Iso maulang dihormati lagi, sholat taufa'an kana, sholat taufa'an kana, sholat sakin sana. Jadi bingkak, cucur, ada rupa, jingga, rasa rasa, dunia itu ada Angsa, angsa. Maka kucing dia jalan ini mana? Bukan jika dari macam jalan ini, jalan ini aja. Maka harus bersyarat. Eh, anak itu mana yang rasa rasa hormatul waktu itu jatuh sama Esa. And that was really what it might be at the uh, house I called the uh, Easter Island. Down on me. Out oh, uh, there. Uh, and I said, that's all I feel when di petelma restu cabut dari malaikat azra el wes ora jeneng tinggal sholat sholatnya kekirakan itu hmm, emang sholat lihur madur wakti Maka dari ini, nak isa yang kebiat. Tak isa, sah isa ne. Hmm, itu sehat, ya hormati lelaki. Tapi itu usahaka, nak isa, maka kebiat. Nak isa yang muka sikit, nak sah isa, istilah isa isane sholat kaya amkana sholat sa isane juga menate nembenawan sholat ya kelemahil lagi nak jere mobil kukin dia mehka balu isa terus sholat isa tenggiri ya Bukan sholat, bukan sholat lagi, bukan sholat terus Nah. Quran. antum อย่างเหล่านี้สาระเป็นมาเลิศมาสาระเป็นสานกันนะมันก็มาที่ก็เปลี่ยนเยอะแล้วดีเกินแต่การที่เปลี่ยนนี่ก็ดีแต่ยังอาจจะสาระที่เวชนาสัตว์มาอยู่ในเปลี่ยนเรื่องดีนะมีที่ศึกษาแล้วก็ต้องเรียนก็อันยามาอันเป็นราหูที่ขอยืนนิ่ selirane kake senang dan banyak mau. Fa'astau ma'umu. Tak sirani kake hujan semena kake raisa nampen. Tidak-tidak kecewek lama antum lahu dihazini. Nah, saya itu kanan kurek janji. Kanji. Sama nurunan banjir, orang bisa banjir. Hmm. Nah, itu namanya Quran. Terus enak. Paman yakin Siapa yang saya nak ada sirat ina Enggak main dan Buat ini kan nombor Pekerja jenis yang ada Mari kita ayat niki Isu mata kemoce Allahu Rabbul Alamin jajana kakeman sama yakikum bima imain semisana kama berani sumber buat biasa itu siapa? saya Allahu Rabbul Alamin jadi sama namanya surat kakeret dimuti sama yakikum Yurabdi bina imma'in Sama yakti kum bina imma'in Terus sana maja boleh Allahu Rabbul Alamin. Ini juga ada yang tafsir. Wa yustahabdu an yatul al-qari'u ketika ma'inin Allahu Rabbul Alamin. Karena wajah fil hadis. Isu mata kekandungan ayat acarat terakhir ini sama yang kuikun bina umma'in disunat ada macam Allahu Rabbul Alamin sehingga saya katakan Gusti Allah hmm, sunat ya ya keterangan pentingnya pun surat kakarat dan dan dan Sampai สวัสดแต่นิสัยเชติวีรตุนดีนะเอกมาลันราหสุลาเมสุมาตาแต่ละกางเกมรับสารเอเสานสันตเสกสารกุปุลลันเสกสารนรกฮาราเซรันราหสุลาเมตุนดีนะมาจะชวยตาแต่ละแต่ละงานที่สปุระมันเมต Karena sing akal cukup terang menit. Utama kurang akal, paling-paling lima menit, sepuluh menit. Mengalui hikmat dan rahasia surat kabara. Surat kabara disebut surat Al-Munjiyah. Penyelamat. Dan penyelamat apa? Seksa kubur. Ini pesan dua. Juga kuburan. ثم قال سورة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه واتبع آتنا بكم حسنة وفي الآخرة حسنة وقلنا يا بنار وصلى الله على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين